kawai sai faɗo cikin ɗakin ya kife gabanmu muka ga bayan sai kata-kata da jini ga kibau bakwai a nutse nan fa hankalinmu ya dugunzuma muka kwala ihu amma da yake a can ƙarshen gidan sarautar muke babu wanda ya ji jikin mahaifiyata na karkarwa ta juyo da fuskar sarki zalhe a lokacin yana numfashi sama-sama cikin matuƙar ƙoƙari ya buɗe bakin sai ya ce ya ke matata a bakkaunata ta gaskiya ku gafarce ni da ke da ɗanki bisa duk irin abubuwan da ne muku na baya ku sani cewa bayan kaina bane face aikin kishe ki kaluza da bokanta yau asirin ya toni na gane gaskiya kuma na yi nadama ku yi sani cewa a yau dinnan kaluza da ƴaƴanta sun ritsa na a tirakata don su kashe ni amma ina yanzu haka ɗanta ɗaya yana can cikin turakata a kulle tabbas idan ya gama na tabbata sare kofa zai ya fito in ku ya fito zai zo hannun ya kashe ku kuma ya hau ka ragata. na hore ku ku duka ku hanzarta guduwa ku bar yankin ƙasar nan gaba ɗaya ya kai hadis kada ka kuskura ka dawo garin nan har sai ka girma ko da zalig ya zo na sa sai ja dogon numfashi ya sandare nan take muka fashe da kuka ni da mahaifiyata muna cikin kukan ne muka jiyo an nufo ɗakin da muke ciki da gudu cikin hanzari mahaifiyata ta kama hannuna muka fita ta cikin wata karamar taga muka dira bayan gidan sarautar nan fa muka kama gudu ba ji ba gani ba mu gushe ba muna wannan gudu har sai da muka shiga cikin jeji muka yi nisa ba mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba har sai da muka je wani wuri mai yawan duhuwa da dogon bishiyoyi a nan ne muka tsinki ganyen bishiya muka ɗaɗɗaura a jikinmu gaba ɗaya sannan muka haye kan dogo bishiyar da muka tsinki ganyen ta muka kwanta bayan kamar daƙiƙa ɗari uku da arba'in da faruwa hakan muka ji sukuwar dawakai an nufo inda muke kawai sai muka yi lamo Akwa jim kaɗan sai ga tawagar dakaru kimanin su ɗari uku sun iso. Zarusul Falis babban ɗan Kaluza ne ke shugabantar waɗannan dakaru. Yana sanye da kayan yaƙi, ya riƙe zabgaggiyar takobi sai huci yake kamar tsohon kumarci. Sai da suka zo daidai gaban bishiyar da muke, suka tsaya suka duba gabas da yamma kudu da arewa, sannan suka duba sama da ƙasa ba su ga komai ba, ba su ji motsin komai ba. Zarusul Falis ya sari bishiyar cikin tsananin fushi ya ce aiko duk yadda aka yi hadiyar da mahaifiyarsa na cikin wannan jeji lalle ba za mu koma birnin misra ba sai daga wasu yana gama faɗin haka suka jiyo motsi a can wani bangare nan da nan suka sikilin zaman wakansu suka ruga zuwa wannan wuri lokacin da muka ga sun nufi wannan wuri sai muka sako muka ƙara rintuma da gudu cikin jeji muka yi ta gudu muka yi ta gudu har muka iso kan wani dogon dutse wanda ruwa ke kwarara a kansa ko da muka zo ƙarshensa sai muka ga ashe ƙasansa wata ƙato ƙorama ce mai tsananin zurfi da ƙarfin gududuwa nan fa hankalin mai dugunzuma cikin kare zuci mahaifiyata ta dube ta ce ya kai ɗana yanzu menene abin yi a gare mu hawaye ya zubo min na ce haƙiƙa idan muka faɗa cikin ƙoraman nan halaka za mu yi kuma idan muka tsaya a nan su zaru sulfalis su za su zo su riske mu su kashe mu sai ta ce aiko da su zo nan su kashe mu gara mu fada in ya mu hallaka a kokarin rayuwar mu. tana gama faɗa haka ta kamo ni ta rukunkume lokaci guda muka tsalle muka fada cikin wannan kwazazzabo ba mu kai karshen sa ba sai bayan kamar dakika 300 tuni mun su tun asama bisa rashin sa'a sai kan mahaifiyata ya fado kan dutse take kan nata ya kwankwatse ta zama gawa ni ko sai da sanyin ruwa ya buge ni sannan na farfado ina bude idanuna ne arba da gawan mahaifiyata nan fa na fashe da sabon kuka haka dai na rungumi gawan na ci gaba da iyo cikin korama da yake ruwa ne mai gudu sai ta tafiya da ni har tsawon sa'a uku sannan na tsinci kaina a gaban teku na jima a kwancin runguma da gawan mahaifiyata ina kuka ban tashi ba jiyo hayaniya daga cikin teku cikin firgici na miƙe zumbur da nufin guduwa dan na tsammanin ko su zarusul falis ne suka zo har wannan wuri bisa mamaki sai naga ashe wani katin jirgin ruwa ne dauke da fatai nan fa hankali na ya kwanta na ci da jira har jirgin nan ya iso bakin gaba inda nake zaune daga cikin al'ummar da ke wannan jirgi ne na ya arba da wani kyakkyawan saurayi wanda shekarunsa ba za su haura na ba cikin hanzari saurayin ya fito daga cikin jirgin ruwan ya rugo inda nake na zuwa ya dube ni sannan ya dubi gawar da ke gabana sai tausayi ya kama shi ya ce ya kai wannan saurayi me ya faru gare ku kai da wannan gawa ko da jin wannan tambaya sai na kwashe labari na kaf na zayyana masa a lokacin gaba ɗayan fataken jirgin sun iso sun kewaye mu suna sauraro na adadin fataken ya kai mutum ɗari uku kuma sun kasance maza da mata yayin da kyakkyawan saurayin ya gama jin labari na sai idanunsa suka ciko da kwalla har hawa ya zubo masa saboda tausayi na saurayin ya ɗago kai ya dube ni ya ce ya kai abokina ka yi haƙuri bisa wannan abu da ya same ka na son ka kwantar da hankalinka kuma na yi alkawari zan taimake ka iyakar taimako har zuwa lokacin da za ka ɗauki fansa akan maƙinka zarusul falis kuma ka karɓi mulkin misra ko da jin wannan batu sai na cika da mamaki nace ya kai wannan saurayi me kake takama da shi har da kake tunanin zaka iya taimaka min bisa wannan babban al'amari saurayin ya murmushi sannan ya ce sunana kufur bin aljar gaba ɗayan jirgin nan da hajar da ke cikinsa nawa ne mutanen ma duk a ƙarƙashi na suke su nemin aiki ne ina biyan su ka yi sani cewa ni attajiri ne mai tsananin dukiya bisa wannan ɗaukaka ta hawa bokaye da sarakai suna girmama ni kuma su nemi duk abin da nake so tabbas ba zan gushe ba ina taimakon ka har sai na ga burin ka ya cika ka sani cewa ba mu zo wannan tsibiri ba sai dan mu yada zango kafin zuwa gobe da safe mu ci gaba da tafiya ba tare da ɓata lokaci ba jama'an nan suka kafa tantuna ni da tajiri kufuru aka ware mana namu tantin daban aka cika shi da shimfiɗu na alfarma da kuma kayan ciye-ciye da na shaye-shaye iri-iri daga sannan abota ta kullu tsakanina da kufuru inda ya bani labarin tasa rayuwar har da yadda ya tsira da ransa da kyar bayan an yi yaƙi a ƙasar su a wannan yaƙi ne an kashe iyayensa da dukkanin danginsa lokacin da ya gama bani wannan labari sai ni ma na ji tausayinsa ya kama ni ban san sa'ar da na fara hawaye ba daga nan sai na dube shi na ce ya kai abokina ya aka ka zamo hamshakin tajiri haka alhalin ka kasance karamin yaro mai kuruciya sa'ad da kufur ya ji wannan tambaya sai ya murmushe ce hakika kai mun babbar tambaya mai muhimmanci sai dai kuma labari ne mai tsawo kai hakuri zan sanar da kai wannan labari yayin da muka isa birnin Farisa kashe gari aka binne gawan mahaifiyata a bakin gabar wannan teku sannan muka shiri muka shiga jirgi aka ci gaba da tafiya sai da muka kwana saba'in da bakwai muna tafiya a cikin teku sannan muka iso birnin duk tsawon wannan kwanaki ba mu haɗu da wani mugun abu ba kuma ba fuskanci matsala komai ba kai ko da irin kaɗawar tekun nan ba ta sa jirgin mu ya jirkita ba balle hankalin mu ya dugunzuma al'amarin da ya mutuka jefa ni cikin tsananin mamaki kenan na tsinke da al'amarin abokina kufuru ni dai sai na tsuke baki na ban sake masa wata tambaya ba birnin farisa sai sarkin garin ya tako da kafafunsa ya tarbe mu cikin girmamawa kai tsaye aka wuce da mu har cikin gidan sarauta aka ba mu masauki mai daraja kai a wannan rana na ga abin mamaki domin kwani da kufuru sai da muka ci abinci tare da sarkin farisa a cikin kwano guda tamkar da sa'annan sai ke cin abincin sai da dare ya raba muna hira da shi sannan ya mana sallama ya tafi bangaren bayan tafiyar sarkin ne na dubu kufuru ne masa jinjina na ce hakika lamarin ka babba ne ya kai abokina ka sani cewa ban taɓa ganin yaro mai kima da kwarjini a idan manya ba kamar ka yayin da kufur ya ji wannan batunawa sai bushe da dariya ya ce ya kai abokina kai sani cewa daga cikin ƙimata da kwarjini na baka ga kaso guda ba daga cikin dubu a wajen al'umma da sannan za ka ga abubuwan al'ajabi a tare da ni ba dan gajiyar da muka sha ba ta tafiya da na fara baka labarin yadda aka yi na zama attajiri amma ka ƙara haƙuri zuwa gobe bayan mun dawo da kasuwa da yammaci sai na fara baka labarin nan nan dai muka kwanta muka yi ta sharar barci mun farka ba sai da gari ya waye da safe lokacin karin kumallo sarkin farisa ya sake zuwa mana ku yangi na biye da shi dauke da abinci iri-iri nan ma muka ci muka sha tare da shi sannan ya mana sallama akan cewa idan mun dawo daga kasuwa zai zo mu ci gaba da hira kamar yadda muka yi ko da jin haka sai ku fure ta yawa zan ji daɗin zuwan naka kuwa domin ko yau ne zan baiwa wannan aboki na labarin ɗaukaka ta kamar yadda ka taɓa tambaya ta bara ban samu damar sanar da kai ba yanda sarkin Faransa ya ji haka sai ya cika da farin ciki ya ce ai lalle zan zo dan ba zan bari wannan kayataccen labari mai dimbin al'ajabi ya wuce ni ba daga wannan batu ne sarki ya mana sallama ya tafi ni da kufuru muka tashi muka je muka yi wanka Ba mun fito daga ban ɗaki ne ya kawo sutura mai tsadar gaske ya bani na sa shi ma ya sa irin su idan ka gan mu sai ka zata ƴaƴan sarakuna ne ko ma Hassan da Hussein ba tare da ɓata lokaci ba muka fito kofar gidan sarauta inda muka iske jakuna guda 340 dukkanin su dauke da cikakkiyar mangaloli babu komai a cikin waɗannan mangaloli sai tsabar dirhamin da tajiri kufuru ya zo da su wannan birni na Farisa kewaye da jakunan dakarun sarkin Farisa ne su dubu ɗaya bisa dawakai don tabbatar da tsaro nan take aka baiwa yaran kufuru da wakan suka hau sannan mu kuma aka sa mu cikin keken doki aka nufi hanyar kasuwa kasuwa ce babba ko ina ka duba rumfuna ne da mutane birjik ba adadi kayayyaki kuwa ga sunan iri-iri babu kalar da babu duk inda muka ratsa sai a ta kallon mu ana nuna mu kowa a garin ya san cewa tajiri kufuru ne ya zo nan da yaran kufuru suka shiga aikin nasa na sayan hajjoji iri-iri da nufin kowannensu ya karar da kuɗin da ke cikin mangalar jakinsa al'amarin da bai yi ba kenan sai bayan kwana hamsin da biyu ni da kufur ba ma cinikin komai face kewaya a cikin wannan kasuwar muna baiwa idanun mu abinci muna cikin kewayen ne muka iso rumfa wata bokanya bokanya ta kasance tsohuwa tukub da kyar take iya juya wata sandar tsafi da ke hannunta ita kadai ce a zaune a cikin rumfa ta hura wuta a cikin wani dan karamin kasko na ƙasa tana surutu irin na matsafa nan take fure izinin a tsaya a bakin rumfar bokanyan nan bayan an tsaya sai kama hannuna muka sauko kasa da kan keken dokin muka shiga cikin rumfar muka zauna a gaban tsohuwar ba tare da ta dube mu ba tace marhaban da kufur bin aljar da abokin hadiyas bin zalhik na birnin misra ko da jin wannan batu sai gaba ɗayan tsiga jikina ta tashi duk da na san aikin bokaye sai da na cika da mamaki na tambayi kaina a zuci na ce ya aka yi wannan tsohuwar ta sanni har ta san sunana kuma ta san daga inda na fito cikin girmamawa kufuriyar na ya ce gaishe ki Robila uwar bokayen duniya yau ga na sake kawo miki ziyara a karo na biyu Robila ta kyalkyale da dariya ta ce ai da ma na gaya maka cewa zaka dawo gare ni kuma baka mance ba na gaya maka cewa ba kai kaɗai zaka zo ba sai tare da sabon aboki mafi soyuwa a gare ka gashi ko magana ta sa tabbata fure ya murmushi ce kin yi gaskiya Robila yanzu ina son ki min bincike bisa wannan aboki nawa shin zan iya taimaka masa har bukatar sa ta biya ko kuwa ko da jin wannan tambaya sai tsohuwa Robila ta sake bushiya da dariya sannan ta miƙe tsaye da kyar cikin dogara sandarta ta tsabi ta juya mana baya ta ce ya kai kofuru kai sani cewa aikin gama ya gama lalle zaka taimaki wannan aboki naka har ya zamo sarkin Misra amma bayan gagarumar wahalar da za ku fuskanta abotarku za ta yi ƙarfi ainin ya zama na ku ta fita jini ɗaya ko da Robila ta zo na azancanta sai ta waigo ta dube mu ɗaya bayan ɗaya cikin alamun tausayi ba zato sai hawa ya zubo mata sannan ta ce a cikin rayuwarku gabanin ku, wani dalili zai kawo rabuwarku wannan dalili shi zai haifar da ƙarshen zumuncin ku da ƙarshen abotarku yayin da muka ji wannan batuni da kufuru sai hankalin mu ya dugunzuma muka rasa abin da ke mana daɗi cikin matuƙar damuwa na dube ta nace yake wannan bokanya yanzu ya za a ki kusar da wannan dalili da zai zamo sanadin rabuwa ta da abokina tsohuwa Robila ta dube ni tace ai bakin alƙalami ya bushe babu abin da zai sauya na daga al'amarin ku ko da ta zo na azancanta sai ta koma ta zauna gaban wutan nan ta cikin kaskon ƙasa ta ci gaba da tsatsuba ta kawai sai kufur ya sa hannu cikin aljihunsa ya ɗebo dinari dubu ya zube a gabanta sannan ya kama hannuna muka fita daga cikin rumfan a wannan rana dai ba mu sake samun sukuni ba har muka koma masaukinmu kowa ka duba daga cikinmu hankalinsa a tashe yake saboda tunanin kalaman bokan yaron bila zuciyoyinmu ba su sanyi ba har sai da sarkin faris ya shigo inda muke. Anna aka buɗe shafin hira inda attajiri Kufuru ya so mu ba mu labarin yadda aka yi zama tajiri kamar haka bayan an fafata ƙazamin yaki a ƙasar mu an kashe iyayena da dukkanin na. ni ko na tsira da rayuwa ta da kyar sai na nausa cikin jeji da sanin inda na dusa ba sai da na kwana uku a cikin jeji ina yawo inda na sha baka wahala kamar ba zan rayu ba saboda yunwa da kishirwa idan yunwa ta ishe ni sai na tsinki ganyen bishiya na ci sannan na koma na ba zama neman ruwan sha wanda shine abu mafi wuya samu a jejin nan tsawon waɗannan kwanaki uku ban haɗu da wani mugun abu ba sai dai da zarar na hango dabbobi masu haɗari sai na nemi duhuwa na laɓe har sai na tabbatar da cewa dabbobin nan sun tafi sannan na fito na ci gaba da tafiya da matin kwana na uku ne ina cikin tafiya kafata ta zirma cikin wani rami cikin hanzari ne kokarin na zare kafar tawa amma sai abu ya gagara nan fa hankali na ya tashi zuciyata ta fara dakan uku uku dan na san duk tsotsayin da ya biyo da wata muguwar dabba wannan waje tawa ta kare kawai sai na sa hannuna na fara tonan ramin dan na zare kafata yayin da na tone kasar na zare kafata sai na hango wani zuririn rami ta cikin inda na tone din kawai sai na leka Lekawa ke da wuya na ga ashe gida ne a ciki har da matattakalar takawa mamaki ya kama ni na tsaya ina shawara da zuciyata shin na shiga cikin wannan gida na ƙarƙashin ƙasa don na ga abin da ke ciki ko kuwa ne tafiyata wata zuciyar ta ce da ni kai kufuru in dai ba so kake ka jefa kanka cikin bala'i ba gara kai tafiyarka wata zuciyar kuma sai ta ce da ni to idan ka tafi ka san bala'in da ke gabanka ne ka tuna fa yanzu baka da kowa a duniya kuma baka da komai ai gara ma ka shiga wannan gidan komai zai same ka same ka maimakon ka ƙara gaba ka sha baka wahala kuma a ƙarshe ka rasa rayuwarka da wannan shawara ta ƙarshe ne amfani kawai sai na zura kafafuna cikin ramin na dira kan matattakalar, na ci gaba da binta har na iske wata kofar karfe ko da na isa dab da kofar sai na ji ana shishika kuka ga dukkan alamu murya ce ta mace al'amarin da ya ƙara firgita ni kenan jiki na ya kama kyarma ina mai tsananin mamakin yadda aka yi mutum ya rayu a cikin wannan ƙarƙashin ƙasa cikin karfin hali na kama ƙofar naja bisa mamaki sai na ga ƙofar ta buɗe ne arba da wani ƙaton ɗaki mai ɗauke da kayan alatu iri-iri babu abin da babu a cikin sa na dangane da jin daɗin rayuwar duniya gaba ɗayan ɗakin a haskake ke da wani irin haske wanda ko da allura ce ta faɗi mutum zai iya gani a can gefe guda wata zabgegiya aljana ce mai tsananin kyawu wadda ta kasance budurwa an ɗaɗɗaure ta da wata murtikekken bakar sarka sai zub da hawaye take tana shishika kuka yayin da na yi arba da wannan kyakkyawa aljana sai hankali na ya tashi tsoro ya bayyana fiye da koyaushe ita ma sai ta dube ni cikin mamaki ta ce mutum ko aljan murya ta na rawa na ce ni mutum ne ta sake duba na da kyau sannan ta ce kai koya akai ka shigo nan nan take na kwashe labari na tun daga farko zuwa ƙarshe na sanar da ita ko da na ƙara ba ta labarin sai ta numfasa ta ce ya kai kufuru me ne san kwana hakika na ji labarin ka kuma na tausaya maka amma nawa labarin ya fa naka ban tausayi inda zaka cece ni ka kubutar da ni daga wannan wuri da na saka maka da babban al'amari ko da naji haka sai nace ce ai ku inda ina iyawa zan fitar da ki amma ki sani cewa ba zan iya kwance miki wannan murtike ke sarka ba a wannan lokaci ne na lura da sarkar nan sosai sai naga cewa ashe an hada ta ne da wani katon kwado mai mabudi lalle sai da mabudin ne za a iya kwance sarkar yanda kyakkyawar aljanna ta ji haka sai ta ce ya kai kufuru kai sani cewa ba wani bane ya kawo ni nan face sarkin garin mu aljani durmusalu ni ko suna na halsiya bin durhal mahaifina ne sarkin attajirai na aljanu duk duniya babu wani aljani mai tarin dukiya kamar mahaifina durhal dukiyar mahaifina ba a tare take ba sai dai duk abin da ya shafa da hannunsa take abin zai zama dinari lokacin da ciwon ajali ya kama mahaifina sai kira ni na matsa dab da shi take kama hannuna ya sumbata sau bakwai sannan ya faɗi waɗansu ɗalasamai na tsabi ya tofa a hannuwana bayan ya gama hakan sai dube ne ya ce ya ke yata ki sani cewa a halin yanzu na baki gaba ɗaya sirrin dukiyata daga yau duk abin da kika so ya zama dinare da kin shafe shi da hannunki zai zama dinare wasiyata a gare ki ita ce kada ki kuskura ki aure ɗaya daga cikin masu mulkin aljanu kuma kada ki bayar da sirrin wannan arziki ga wani aljani sai dai bil adama da ya baki taimako a lokacin da kike matukar bukatar sa mahaifina na gama wannan jawabi ya mutu dan na fashe da kuka na cika da matukar bakin ciki na wannan rashi da ya same ni sa'ad da labari ya kai ga sarki Durmusalu ya samu labarin mutuwar mahaifina sai zo gare ne ce ya ke halsiya kin sani cewa ni ne sarki a garin nan babu wani mai iko kamata ke ku yanzu ke ce ne a tajire babu wani mai dukiya kamar ki me zai hana ki aure ni kin ga kenan kin hada abu biyu ga mulki ga dukiya sa'ad da naji haka sai na dubi sarki dur misalin nace ya kai wannan sarki kai sani cewa mahaifina ya ban min wasiya akan cewa kadan aure ɗaya daga cikin masu mulki a wannan zamani dan haka zai fi kyau ka rike mulkin ka ni kuma na rike dukiyata ko da jin wannan batu sai dur misali ya murtike fuska yace ai ba a sarki bi a gari guda dole ne ki dawo karkashi na domin a halin yanzu jama'a ta ne miki bayya kamar yadda suke mu in ko kika bujire bukata ta zan kama ki na kai ki can cikin wani kurkuku na na daure ki inda zaki ta zama har zuwa ƙarshen rayuwarki kin ga daga sannan an manta da ke kenan kuma an manta da dukiyarki sai dai ai tarihi ba tare da jin tsoron komai ba na dubi sarki Durmusali nace ai ku ba zan taba aurenka ba yayin da sarki misali ya ji haka sai har zuka zuciyarsa ta baki kirin cikin tsananin fusata ya sure ni ya sama da ni muka luluka a cikin gajimare ba mu gushe ba muna tafiya a sararin sama har sai da muka zo wannan dajin ko da muka sako ƙasa sai dur misali ya tsafi ƙasa ta tsage muka shigo nan take ya dore ni da wannan sarƙa ya sa ƙaton kwado ya datse sarkar sannan ya fito da ɗan mubudin kwadan ya daure shi a jikin kirjinsa guda ɗaya. ya ce duk duniya babu wanda ya isa ya kwance ga jikin wannan sarka face ya buɗe kwaɗan nan da wannan mukulli shi ko mukullin kin ga inda na sashi na rantse da daraja tsafi babu wani mahaluki da zai iya cire wannan mukulli daga jikin silin gashin na muddin ina numfashi a doron kasa ki sani cewa zan ci gaba da tsare ki a nan kuma zan dinga ziyartar ki duk bayan kwanaki arba'in duk ranar da kika sauya shawara zan kwance ki na tafi da ke a ɗaura mana aure Dur misalin na gama faɗin haka ya tafi ya banni daga wa yau shekara ɗari da sittin kenan duk bayan kwana arba'in sai dur misali ya zo min. ya tambaye ni ko na sauya shawara amma sai na ce a'a duk sa'ar da na faɗa hakan sai ya tsaki ya ce shegiya a sarariya haka za ki ci gaba da zama cikin kunci da bakin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarki duk da mun yi hakan da shi baya saurin tafiya sai ya kwana tare da ni sannan da safe ya tafi domin a tunaninsa zan iya sauri shawara ya kai kufuri kai sani cewa ba wani abu bane yasa ka ga ina kuka face bakin cikin cewa durmus halu ya cuce ni ya ci amanata amma in dan tsarewar da ya mun ne ko kaɗan ba zan damu ba yanzu abin da nake so da kai shine ka zauna anan tare da ni tsawon kwana bakwai a sannan ne kwanaki arba'in za su cika sarki dur misali ya zo gare ni ina so ka cire wannan mukulli da ke jikin silin gashin kirjinsa ka buɗe wannan kwaɗo da ke da da wannan sarƙa da aka ɗaure ni da zarar ka kwance ni zan ɗauke ka na kai ka daga cikin manyan biranen duniya kuma na baka sirrin dukiyata daga sannan zaka zamo attajirin da babu kamarsa. sa yayin da aljana halsiya bin durhal ta zo na azancanta sai ne ajiyar zuciya sannan na ce ya ke wannan aljana ki tuna cewa ni fa bil adama ne mai rauni ban zamo ɗaya daga cikin sadaukai ba haka kuma ban zamo ɗaya daga cikin matsafin duniya ba ta ya zan iya cire wannan makulli daga kirjin sarki durmusalu har na buɗe kwaɗan nan na kubutar da ke kin sani cewa da zarar durmusalu ya yi arba da ni take zai kashe ni Harsiya ta ce ya kai wannan saurayi ka sani cewa tun da ka shigo nan ka shigo kenan ba za ka sake fita ba face ni dinnan na fitar da kai daga kanka kai duba zuwa kofar da ka shigo cikin hangari na daga na sai na ga ramin nan ya shafe wurin ya sadi da ƙasa ba shi ba alamarsa take na ya kama kyarkyata ita kwalsiya sai ce murmushi sannan ta ce ya kai wannan saurayi kai sani cewa tsoro ba naka bane muddin kana son ka tsira da rayuwarka ba za ka tsira da rayuwarka ba har sai ka tsira da tawa rayuwar ina son ka saurara da kyau don ka ji abin da za ka yi in kana son kubuta gaba ɗaya ko da jin haka sai na tattara nutsuwa ta na bata ne shiru ina kallon ta kawai aljana halsiya ta ce ya kai wannan saurayi kai sani cewa sarki dur durmusalu baya zuwa nan sai da kwanukan abincinsa da kuma tulunan giyarsa guda ɗari bayan mun gama muhawara ni da shi akan batun auren mu sai zauna ya cinye abincin sa ko loma guda ba zai bani ba sannan ya shanye tulunan sa guda ɗari yana gama zai far min da zarar ya gama da ni ne zai kwanta ya tashar bacci ba zai farka ba sai gobe da safe ko da ko za a rinka saransa da takobi ne ya kai wannan saurayi abin da nake so da kai shine ga wata akwati wanda wadda durmusali ke ɗauko tsinken sakatansa a ciki ina son ka buɗe akwatin ka shiga ciki ka kulle kanka tabbas ko da dur misali ya shigo ba zai ji kanshin ka ba muddin kana cikin akwatin za ka yi ta zama a cikin akwatin nan har zuwa lokacin da zai kwanta ya bacci to a sannan ne kai kuma za ka fito ka hau kansa ka cire wannan mukulli da ke kirjinsa sannan ka zo ka buɗe ni Sada da jana halsiya ta zo na azancanta sai ne shiru ina jinjina al'amarin a zuciyata daga can sai na dube ta na ce shin ba kya tsammanin idan dur misali ya zura hannunsa a cikin akwatin dan ɗauko tsinken sakacensa zai iya ji na ya ɗauko ne ya kashe halsiya ta ce wannan kuma matsalar ka ce dabara ta rage ga mai shiga rija ka san an ce ba shiga ba fitowa ce ke da wuya ni kam tawa dabara ta kare tunda na sanar da kai hanya ɗaya ta kuɓutan mu gaba ɗaya kai kuma sai kai tunanin hanyar samun nasara haka dai na zauna tare da halsiya a cikin wannan wuri har tsawon kwana bakwai ba tare da rasa abinci ko abin sha ba domin duk abin da nake bukata ga su nan burjik ba adadi a dare na bakwai na halsiya ta dube ni tace ya kai kufuru kai sani cewa nan da rabin sa'a sarki durmusalu zai iso dan haka na umarce ka da ka tashi ka je ka buɗe akwatin can ka shiga ciki tana gama rufe bakinta na tashi na tafi gaban akwatin ko da na isa gaban akwatin sai na zamo kamar ɗan tsako a gaban shirwa girman akwatin ya ninka girma na so goma nan fa na kama kokowa da murfin akwatin ina ta kokarin budewa har sai da na jike sharkab da gumi amma ban iya daga murfin ba ko daga nan abin da ya faru sai halsiya ta kyalkyale da dariya ta ce lalle yan adan ragwage ne yanzu bude wannan mai akwatin ce ita ce ta gagare ka kafin na ce wani abu tuni halsiya ta huro iskar bakinta murfin akwatin ya bame bam na ganna a cikin matsanancin duhu tamkar wanda ya fada karkashin rija kawai sai na koma can jikin karshen akwatin na rakaɓe kuma ne shiru kamar ban dare bayan ɗan gajeren lokaci sai na ji gaba ɗayan ɗakin ya kama girgiza taki wani abu ya fado ciki jikaki wop kamar an jefa tsauni guda a teku ashe sarki misali ne ya so ko da bayyanarsa sai ta karkare bushe da mahaukacin dariya wadda ta sa na ji kamar dodon kunnuwa na zai faɗo ƙasa jur misali duba halsa ya ce ya ki wannan ya attajiri mai sihirin dukiya shin kin sauya ra'ayinki ko ku kina na akan bakanki ki sani cewa a yau shekarar ki 160 a daura anan har yanzu baki gaje da zaman wuri ɗaya ba ne? yayin da halsiya ta ji wannan tambaya sai ita ma ta bushe da dariya sannan ta ce ya kai wannan azalumin sarki ka yi sani cewa tsaranka da ƙuntatawarka ba za su sa na soya ra'ayina ba ko da ku zan sake linka shekarun da na yi a nan sau dubu ra'ayina ɗaya ne kuma yana nan ba zai sauya ba daga yau har zuwa ƙarshen rayuwata ina tabbatar maka da cewa sai dai ka auri gawa ni yanzu ka gama ruguza min rayuwata tunda ka san ni ya mace ba ni da wani saurin buri a duniya abinda nake so da kai kawai ka kashe ni na huta ko da jin haka sai sarki misali ya sake bushewa da dariya a karo na biyu yace ni kan ba zan kashe ki ba sai dai na ci gaba da more rayuwa ta da ki daga nan har zuwa lokacin da zaki sauya shawara yana gama faɗin haka ya buɗe kwanukan abincinsa ya hauci sai da ya cinye kaf sannan ya shanye tulunan giyan su guda ɗari yana gamawa ya abin da ya saba na daga cikin akwatin na rinka jiyo iwon halsiya da koke-kokenta tun tana yi iya ƙarfinta har sai da muryarta ta da shi. al'amarin da ya ta ni kenan na ce inda ni jarumi ne ko matsafi da sai na fita daga cikin akwatin nan na halaka sarki durmusalu domin a rayuwata babu abin da na tsana sama da zalunci bayan zur misali ya ga biyan bukatarsa da halsiya sai bingire ƙasa ya kama aikin bacci a lokacin ina iya jiyo shekan kukan halsiya kuma ina jiyo mun sharin dur misalo tamkar kakarin sa yayin da aka yanka shi raina kokarin fita halsiya ta buɗe baki ta ce ya kai ku sai ka hanzarta ka fito daga cikin akwatin nan domin dur misali yayi nisa a cikin baccinsa hakika kai sa'a bene mutsinken sakatansa ba haba halisiya ta ya zan iya buɗe akwatin nan har na fito ni fa yanzu ko tafin hannuna ba na iya gani saboda tsananin duhun da ke cikin akwatin nan ko da jin haka sai ta ce ab ai na manta cewar ba za ka iya buɗewa ba fa nan take ta hure iskar bakin ta murfin akwatin ya buɗe haske ya gauraye akwatin tamkar bayyana fadarin samaniya cikin gaggawa na sake yin amfani da dogo igiyar nan na fito daga cikin akwatin ko da ne arba da gangar jikin durmusalu sai na ja da ba a tsorace domin girmansa ya kai na katon dutse nan fa na sake amfani da igiyan nan na haukan kafarsa faɗin kaurin kafar tasa kuwa ya kai kamu arba'in sai da na shafe kusan daƙiƙa ɗari shida ina tafiya a kan kafar tasa sannan na isa tsakiyar sa inda ya ɗore mukullin nan da silin gashinsa guda shi kansa mukullin ya fi ni girma da nauyi nan fa na kama kuka da mu kullum na yi ne yi shi na kasa. Wanda ya ɗauka nauyi shine Ismail Sani, za ku iya kasancewa tare da mu a YouTube domin samun wasu littattafan. Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube. Thank <laughs> you.